izvršitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davoče života, dođu seli su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nam. Amin. Hristos Voskrese. Naš otac Luka, mnogo iskusni monah koji je iskustvo sticao ovdje na ovim crnogorskim brdima, gorama, rvajući se sa poprilično zapuštenim narodom, a u isto vrijeme visokoga cijeneći i dalje u njemu sagledavajući onaj plamen i onu duhovnu vatru koja je istina tinjala, ali i dalje bila živa i sa nebesa poslana, pa se trudio tako u komunikaciji da se i sam ogrije, a i da pomogne bližnjima da, da je razviju, da je rasplamsaju i u tom njegovom trudu dolazio je do određenih saznanja. Možemo to nazvati nekim mjerenjima, gdje se naš narod nalazio ili još uvijek nalazi. Pa i u razgovoru sa jednim crnogorcem, koji je važio za naslednika onih tradicija narodnih, međutim, kako to biva kad se tradicija otkine od crkvenog predanja, govori sledeća priča. Jednom je u razgovoru sa tim njegovim bratom, prijateljem, pokušao da istakne jednu ličnost vrlo važnu, svetu i veliku, iz crkvenog predanja, koji je predivan pogod apostolskog učenja i tradicije svetih otaca. U pitanju je sveti Simeon Stolpnik. I onda je, valjda smatrajući da je pogodan trenutak da svom bližnjem ponudi nešto od učajne crkve i nešto od onog velikog bogatstva koje imamo u svetim ocima i njihovim žitima, prišao mu sa pričom o svetom Simeonu Stolpniku. I onda je govorio kako je bio jedan svetitelj, kako je on živio na jedan neobičan način, kako se podvizavao neobičnim podvigom, kako je ozidao jedan stolp i prosto se popeo na njega i tu živio. Sa njega nije silazio, trpio i vrućinu i hladnoću i udar demonskih sila, kiše, vjetrova, gromova, I uporno živio, živio, živio, nesilazeći. I trpeći, i trpeći, i trpeći. Želeći tom pričom da brata približi i uvede malo u tajnu duhovnog života, u tajnu evanđelskog podviga. I ističući još mnoge druge podvige svetog Simeona, onda je naišao na jedan vrlo važan podatak, na jednu, nažalost, preciznu mjeru našeg duhovnog stanja. Željka, ipak, ipak ćemo ga malo Taj brat ga je slušao, slušao, slušao pažljivo oca Luku koji je to znao i lijepo da pripovijeda i onda je izašao se zaključom. Oče Luka, a to je trebalo ubiti da se ne muči i otac onako spreman na sve odgovore, sve reakcije kojih je bilo često u tom periodu, a to nije daleko decenije iza nas, brzo, brzo, brzo se povukao jer je shvatio da njegov sagovornik nije na toj duhovnoj frekvenciji, da se nalazi na jednom zastrašujućem duhovnom nivou. Projavljujući ostatke dobra koje i dalje posjeduje pala priroda, tako što je htio svetom Simeonu Stopniku da lovačkom puškom prekrati muke. Eto, to je doživljaj jednog od nas i reakcija na jednog velikog podvižnika i nosioca evanđelskog učenje. I samo Gospod zna znade, da braći i sese, koliko još takvih razmišljanja, takvih rezonovanja u našem narodu. Ništa bolje nije ni to kad sveto monaštvo pravoslavne crkve, crkvenu jerarhiju i uopšte našu crku nazivaju sektom. Znate, to su zastrašujuće projeve e, ubitačnog neznanja i mnogo, mnogo, mnogo toga drugog. To su mnogo važni podaci jer može vrlo lako da nam se desi, posebno kad ugrabimo neko vrijeme, pa i da nešto kažemo, da damo jedni drugima ruku pomoći, da premostimo neke provalije, da pređemo neke prepreke, svi ovako zajedno možemo da promašimo jer ne znamo mjere jedni drugih. Otac Luka je u ovom slučaju, govoreći o svetom Simeonu Stolpniku, promašio I on je taj svoj promašaj primijetio, a podijelio sa nama to svoje iskustvo ukazujući nam, a to je vrlo važno da znamo, mnogo važno, gdje se naš narod nalazi i kako on reaguje na istinu, kako reaguje na evanđelje, kako reaguje na svetitelje, kako reaguje na živote svetih, projavljujući krajnje nerazumijevanje. Jedan od načina da se ta tama umanji i daj Bože da iščezne jeste upoznavanje sa svjetlošću ili susret sa svjetlošću svijetlog i svetog evanđelja. Sa evanđelskim učenjem, evanđelskim pričama, gospodnjim propovjedima, gospodnjim čudesima, kojima nas crkva neprestano obasjava. Međutim, narod koji se ne sabira u svetim hramovima ili čovjek koji prosto ne izlazi na svjetlost dana, on živi u tami. Tako i čovjek, duša čovječija, um čovječiji, volja, srce, ako ne izađe na svjetlost evanđelskog učenja, koje nas obasjava kroz našu svetu crkvu, posebno kroz svetu liturgiju, on živi u tami, postepeno se navikava na nju. I onda u susretu sa jednim zrakom te svjetlosti on reaguje kao bolesnik, ona je prejaka za njegove oči. Tako i ovaj Lukin, prijatelj, odreagovao na svjetlost. Bila mu je prejaka, i on je protumačio kao tamu koju treba ukloniti, sveca koga treba ubiti na krstu. Znate i sami, na svakoj svetoj liturgiji mi smo obasjani svjetlošću svetog evanđelja. I mnogo je važno da naše slijepe oči, duhovne oči, vježbamo i pomazujemo tim svetim jelejem i tretiramo tom duhovnom Božjom svjetlošću, jer tamo gdje se riječ Božja čuje, tamo se i svjetlost nudi. I evo danas, na svetoj liturgiji, bili smo obasjani čudesnom evanđelskom pričom i velikim, strašnim i preslavnim događajem u kojem Gospod naš Isus Hristos, Bogo čovek, spasitelj svijeta, projavljuje svoju silu. I to je projavljuje na jedan vrlo konkretan način i na konkretna pala angelska vojinstva. I to na čitav jedan legion demona. Ukazujući na sebe kao na spasitelja koji je zaista došao u svijet. Obećao da će doći i evo ga obećanje ispunjava na očigled svih nas. U Svetoj crkvi, braće i sestre, gdje god ona da se nalazi, a evo, slava Bogu, nalazi se i u ovom našem gradu, isti on je prisutan. I ono što smo mi danas čuli u ovom svetom evanđelju, ono što smo očima gledali, ušima slušali, a mogli smo, i daj Bože da je među nama bilo oni koji su sve to gledali, ili kako se za tu moć i sposobnost gledanja govori u našoj crkvi, e, koji su sozarcavali taj događaj slušali glas gospodnji, slušali glas demona. Njihovo ispovjedanje Isusa kao Sina Boga Višnjega, koji su gledali i osjetili onaj veliki strah kojim su bili preispunjeni, onu brzu poslušnost njegovoj svetoj volji, i ponizno moljenje da ih ne goni u bezdan. Sve smo to i sve ono što nam je ova priča prenijela mogli da čujemo, mogli da vidimo i u neku ruku svjedoci svega toga da budemo. A ta priča, braće i sestre, ispričana u crkvi, jer to je mnogo važno da naglašavamo, u našoj svetoj crkvi ispričana, ona govori o onome koji je sa nama, koji je među nama, koji je kroz crkvu prisutan. Onaj koga crkva jeste tijelo, on se nama danas otkrio. On je otkrio svoju silu. Na ovom džavoimanom čovjeku. I on očekuje od svih nas da mi njega prepoznamo. Iako možda nije iscijelio nikoga od nas konkretno. Danas nismo čuli da je neko padao na koljena, nismo čuli uralikanje demona iz nekoga koji je bio danas u crkvi, ali to ne znači da onaj koji je uvijek u crkvi i danas je bio sa nama i bit će sa nama do kraja svijeta i vijeka, nije tu. Ne. On od nas očekuje, braćo i sestre, da mi vjerujemo da ono što se desilo sa bjesomučnim gadarincem, da se desilo po sili i dejstvu onoga koji živi sa nama. Da se desilo po volji onoga koga ćemo mi u svetoj liturgiji primiti, u čije smo se ime krstili, čijim smo se duhom zapečatili, čijom se krvlju pričešćujemo i koga u crkvi ispovijedamo kao Bogo čovjeka. On očekuje od nas kad čujemo da je zaustavio riječju svojom ili voljom koja je projavljena kroz riječ, zaustavio more i zaustavio vjetrove, on očekuje da ga mi kroz to dejstvo prepoznamo i da vjerujemo da on koji je sa nama jeste isti onaj koji tamo silu projavljuje. To je mnogo važno jer Gospod to očekuje od nas. On očekuje od nas da vjerujemo, da je sa nama u crkvi i da ona sila kojom je digao četvorodnevnog Lazara, da je i ona prisutna u crkvi, da crkva i danas može, to jest da on može, jer mi crkvu ne odvajamo od njega, da podigne i Lazara i bilo kojeg drugog čovjeka. On očekuje od nas, braćo i sestre, da gledajući slijepe kako progledaju, gluve kako im se sluh vraća, gubave kako se čiste, mrtve kako ustaju, on očekuje da mi vjerujemo da onaj koji je sa nama u crkvi jeste isti onaj koji je tu silu u one dane projavljivao. Ako ne vjerujemo na takav način, onda mi nismo učenici evanđelja. Onda i dalje živimo u tami i svjetlost evanđelskih učenja, evanđelskih priča nije obasjala naše duše. I dalje živimo u mraku sumnje, u mraku neznanja, u mraku nevjerovanja. ništa manju vjeru ne bi trebalo da imamo mi koji živimo u 21. vijeku, nego oni koji su bili očevidci. Vidite, ne samo manju vjeru, nego mi možemo da imamo i veću vjeru i slava Bogu. Imamo je nego što su imali žitelji onog grada koji danas nije htio gospoda da primi. Oni su ga zamolili da ode od njih, a mi smo se danas sabrali i bili sa njim, dočekali smo ga u našem gradu, ne samo dočekali, nego smo ga prizvali, braći i sestre. Jer svetom liturgijom mi prizivamo, svetom liturgijom mi hoćemo, mi želimo, mi potrebu imamo, pa kažemo care nebeski, dođi. Prizivamo oca, prizivamo Sina, prizivamo Duha Svetoga. Imamo potrebu za njim. Naravno, to prizivamo na način kako su i naši sveti oci prizivali, sveti apostoli, kako je Duh Sveti dao i odredio da oca prizivamo. Postoje i forme molitvene kojima se Bogu obraćamo. Ima divni liturgijski čin kako mi nebesa prizivamo i kako se nebesa uvijek odazivaju. Jer kad god služimo svetu liturgiju, u crkvi pravoslavnoj, uvijek nam se nebese otvaraju i uvijek nam se Bog javlja. A vidite, mi živimo u 21. vijeku, a oni koji su ga gledali lice u lice, oni ga nisu prihvatili. Mnogi ga one dane nisu prihvatili. Sve to potvrđuje da Duh Sveti koji živi u crkvi, ili bolje rečeno kojim crkva živi i danas uvodi u istinu i izaziva vjeru koja je stanje viđenja, gledanja, koji može, braći i sese, da nam obezbijedi uslove da i obezbeđuje svaki put, kao da smo tu. Kao da se sve to dešava upravo u tom trenutku. Danas čitajući o čudesnom isceljenju gadarinskog bjesomučnika, mi smo mogli da budemo očevidci, da se sve to zaista desilo pred nama i da smo izašli iz hrama kao oni koji su upravo došli sa tog mjesta, kao oni koji su razgovarali sa bjesomučnim, kao oni koji su čuli demona, ne jednog, nego legion demona, kako kroz usta čovjeka ispovijeda Boga. Kao oni koji su se uvjerili u njegovu silu i vlast i nad stihijama i nad duhovima. Sve to, braćo i sestre, crkva očekuje od nas. Ako mi i pored svega toga ne vjerujemo, to je naš veliki problem. Ako se danas mi nismo uvjerili u silu gospodnju, Oprostite, ali ko će nas da uvjeri onda? Ako nas sami Bog nije uvjerio, i to na ovakav način, ko će onda nas da uvjeri? Šta mi ili koga mi još očekujemo? Ako očekujemo još nekoga, ako to nije dovoljno, ali pazite, preko čitave godine, nas evanđelje obasjava. Obratite pažnju, odvojite malo vremena, pa pogledajte šta smo čitali prošloj liturgiji, odnosno prošle nedelje, pa onda ona prije nje, pogledajte čitav godišnji krug, pogledajte evanđelska čitanja. Ako mi poslije svega toga ne vjerujemo, i to tvrdo ne vjerujemo, onda je to, braće i sese, naš veliki problem. Problem na kome će da se temelje, da se brzo nadovezuju mnogi drugi problemi. I takav čovjek je izgubljen. I u vremenu on je izgubljen, nažalost, i za vječnost. Ako njega gospod nije uvjerio, ovaploćeni Bog, projavom takvih čudesa, koja se ne samo do tada, nego ni do danas nisu otkrivala. Ko je tako čudotvorio kao Gospod Isus Hristos? Ima li nekoga da je tvorio takva čudesa? Ili samo jedno od njih? Nema ga, braći i sest. Možemo da odvojimo vrijeme pa da napravimo i neke pretrage da ga nađemo. Nema ga. Ko je vratio oči jednome slijepcu? I mi se zadovoljavamo i smatramo to velikim uspjehom ako napravimo neku intervenciju na oku, sa čitavom nekakvom skalamerijom, znate, neki laseri, znate, tu je čitava Nauka stoji za toga da se samo malo interveniše u pogledu poboljšanja vida. A vratiti slijepome vid riječju, dodirom, ili je to možda interesantnije, pljuvačkom, znate, dođe i tu ono vrijeme, znate, pljune, uzme od zemlje i pomaže mu oči. Po tumačenju svetih otaca, to je jedna lagana projava, znate, stvaranja. Stvara oči. Tom slijepom su očne duplje bile prazne. Od pljuvačkom u mjesi, od prašine, od blata, pomaže mu, kaže, pođi u mise i progleda. Napravimo oči. Drugoga dodirom. Bolesti isjeljuje riječju na daljinu. Demone izgoni na vjeru majke. Ko je ikad, braćo i sestre, digao mrtvoga čoveka? Ko je digao, ajde, ko je digao nekoga koga smo već sahranili? Sahranili smo čoveka, Lazara smo sahranili, braćo i sestre. On ga je digao četvrtoga dana. I to kako digao? Glasom. Lazare, izađi napolje. I izađi. I to pazite, odmah živ. To je mnogo važno da obratimo pažnju. Ne mrda, znate, ne da je prodisao, da je progledao gdje sam ja, što je ovo, klinička smrt, ovo ono. Ne, ne, ne to. Izađi napolje, živ. Odmah spreman za komunikaciju. Da sjedne za trpezu. Moćna projeva. Vaskrsenje četvornevnog vazara. Ko tu, braćo i sestre, ne povjeruje, to je možda zadnja stanica pred čudesno stradanje i čudesno vaskrsenje gospodnje. Ko se nije uvjerio na Lazaru četvorodnevnom, taj ne može da povjeruje kako treba, znate. Njegova vjera će biti maglovita i njegov doživljaj vaskrsenja bit će e, površan, I ovako će se izgubiti i pretvoriti u nešto što nema veze sa vjerom. Koliko nas, braće i sestre, danas uspijeva, pazite, to su sve demonske zamke. Pazite, Vaskrs kao praznik, on je izgubljen. Mi smo ga potisnuli. I danas, i juče, i prije 10, i prije 20 godina, slavio se Vaskrs. Znalo se kad je Vaskrs, onako po datumu. Međutim, odnos prema vaskrslome nije postojao. Pazite kako boleština. Pazite kako debilno ponašanje. To su mogućnosti pale ljudske prirode. Đavo sa palim čovekom može, braćo i sest, sve da radi. Ima da slaviš vaskrs, ćeš da bojiš i jaje domaćice, i da se kucamo, i ovo, i ručak da praviš, sve, sve, sve. Ali, da vjeruješ u Vaskrsitelja, u Vaskrsenje, da misliš o njemu, bilo kakav odnos prema Vaskrslome da imaš, to nećeš moći. I biva. Znate li koliko je ljudi na takav način vjerovalo? Nažalost i danas vjeruju. Vje, pazite, ima odnos prema Vaskrsu, ali ne i prema onome koji je Vaskrsao. Pazite kakva bogeština. To, braćo i sese, neko treba da smisli, to neko treba da stane iza tog projekta. Dakle, koliko ima ljudi koji znaju za Vaskrs, a ko ne zna za Vaskrs na ovim prostorima? Nema toga. Međutim, ne znaju za Lazara, Vaskrskog. Ne. Ne znaju. Evo, mi smo svjedoci, imate ljude koji ne znaju za Vaskrsenje četvrdnevnog vaza, a koji godinama slave, koji slave i krsnu slavu, koji znaju šta je Božić, slave i nalažu badnjake, ali nemaju nikakvog odnosa prema rođenom, to jest ovaproćenom Bogu, Bogom mladencu, ne znaju ništa o njegovom životu, braćo i sestre, ali baš ništa. Sem ako ne pročitaju u nekoj zlobnoj knjizi, ako ne odgledaju neki film snimljen na evanđelske teme. Film, braći i sest, pored žive crkve, Da Vinčijev kod, pored žive crkve stradanja Hristova, nekakvih hollywoodskih režisera i reditelja, pored tijela Hristovog, punog života, punog krvi, mi gledamo video filmove, znate. Mi gledamo ostvarenje bjelosvjetskih reditelja, koji u krajnjem nemaju veze sa crkvom, koji nisu ni rođeni u crkvi, koje crkva ne doji, ko zna koji doji. A pazite, vate se tih tema i bivaju vrlo lako prihvaćeni od onih koji slave Vaskrs, ali ne znaju ništa o Vaskrslome i o Vaskrsitelju. Slavimo Božić, braćo i sestre, prazna kolijevka. Božić, bez rođenog. Zamislite, pa nema što da zamišljamo. To smo mi. Mi uspijevamo na takav način, ali pazite, Ne sami, jer to ne radi čovjek sam. To nas džavo uči, braći i sest. To je jedna zmijurina, znate. To je, to je veliki um. Pazite, veliki um, pali um, ali veliki potencijal, znate. Mnogo može, mnogo zna. Kažu sveti oci da su ovi naši kompjuteri sa ogromnim memorijama, znate. Evo vidite sami, sad možete da ugurate u običan mobilni telefon šta on tamo sve ne pamti. Kad si poruku poslao, jesi li je poslao, sve on to neđe drži. To najobičniji mobilni telefon. A šta da, go, šta da govorimo o velikim kompjuterskim sistemima? Znate koja je to memorija? I kakve sve operacije mogu da obave? A njegov um, braći i sestri, je neuporedivo iznad svega toga. Pritom, sav zlobno nastrojen. I sve te mogućnosti, sve te kapacitete, pazi ovo, on usmjerava na tebe, na tvoju propast. To je tvoj lični neprijatelj. I pazite, nije sam. Njih ima, ovo je legion, to je šest demona u jednom čovjeku, na svetoga Pajsija Veličkovskog i na njegovih 60 kaluđera, kad su krenuli u onu fantastičnu akciju na otkrivanju i prevođenju svetotačkih spisa, pa su procijenili da je bolje da napuste Svetu Goru, da se nastane u Moldaviji, da bi taj trud urodio velikim plodom, na njih je bilo po svjedočenju jednog od knezova demonskih odvojeno 60.000 demona. Na 60 monaha 60.000 demona, braći i sestri. Pritom, to nije 60.000 jakih, to nije pješadije, to su duhovi iz podnebesi, to su brza kretanja. Đavo, braćo i sese, demon, velikom brzinom prolazi kroz vazduh, kroz takozvano podnebesje, velikom brzinom, velikom pronicljivošću. I kad uđe u narod, a uvijek ulazi tamo gdje je crkva potisnuta, a posebno u narod koji je bio osveštan, ako posmatramo narod kao čovjeka, A naš narod je bio osveštan. Sveti Sava ga je lijepo okropio, je tako, nakalemio fino. Sve nam je Sveti Sava bezbijedio. Od cara do pastira sve je bilo osveštano, kršteno, utemeljeno, okađeno, ljepota Božja. E kad se takav narod, ili ovdje u Crnoj Gori, kad se odmetne, kad očišćen dom, i to očišćen, braćo i sestre, ne samo tamjanom i ne samo svetom vodicom, nego krvlju mučeničkom, kad se odvoji od crkve i kad zli duhovi naiđu na dom prazan, očišćen, ali prazan, a to se upravo desilo sa našim narodom, onda idu i traže sedam drugih duhova, gorih od sebe, ili ako hoćete, sedam regiona i vraćaju se i ulaze u tog čoveka ili u taj narod i tom narodu potonje biva gore nego prvo. I zaista, našem narodu je danas gore i to sedam puta gore nego što nam je bilo prije primanja vjere. Vaskrs postoji, Božić postoji, Nikoljdan postoji, Mitrovdan postoji, Đurđevdan postoji, Aranđelovdan postoji, Preobraženje postoji, Velika gospodja, da ga pitaš koja gospodja, vjerujte mi, mnogi veze ne bi imali u kojoj se gospodji radi. Pritom, mnogi bi se začudili što ga to pitaš. Jer to do sad niko nije pitao. To je bila velika gospođa, velika gospojina. To se prosto ne pita. U tom sistemu možeš da slaviš, možeš crkvu da zidaš, sve, sve, sve možeš. Ali to se prosto ne pita. Nikod da, domaćina, ko je Nikola? A on se zbuni, pazite. Evo, pođite, pokucajte na vrata svečara. Ko je Nikola? Ko je Mitar? Ko je Đorđe? Đurđic? A dojuče, moja baba je ispovjedala, ona je mislila da je Đurđic žena. Tako mi je vremeno živjela. Evo, prije deset godina je saznala da je naša krsna slava sveti velikomučenik Georgije i prenos njegovih časnih moštiju. Ne, Đurđic, to je neka žena, zamislite. Đurđica. E takvo stanje, braći i sestro, je nenormalno stanje. Pazite, ta isti čovjek, on neke druge operacije odlično obavlja. Takav čovjek može da završi ne jedan, nego nekoliko fakulteta. Takav čovjek nije doveden sa sedmice neuropsihijatrije u dobrotu, nego to je doktor, to su profesori, to su naučnici, to su hirurzi, načelnici, presjednici, ministri. Znate, on funkcioniše, znate, on je u redu, on je na visokim pozicijama, on je ugledan e, član društva, otac, džed. Međutim, on o crkvi, on o praznicima, bukvalno ništa ne zna. On ne zna ni ko je Nikola, ni ko je Mite, ni ko je Aranđel, ni ko je gospođa mala i velika, jer to se ne pita. E to vam je, braću i sestre, jedna jeftina, vašarska, šibicarska tehnika onoga ko može mnogo više od toga. Ali pazite, on kaže, zašto bi ja radio više kad mogu da ga udavim u ovom pličavu. Pogledajte, pogledajte, Veze u životu nema. Slavi svetoga Nikolu godinama, nikad nije pitao ko je. I šta sad? Treba da aktiviram druge sile, treba da šaljem knezove tame, treba da šaljem legion na njega, koga može onaj najmanji demončić macolom da obavi. Pogledajte, veze o životu nema. I šta sada da šaljem legion na njega? Ne dolazi u obzir. Nećemo da prekidamo njegovu slavu. Evo ih ko, ko prase od slave. Tovim ih za zaklanje. Ima jedan, kažu, što je posle deset godina čuo da sveti Nikola nije uopšte Srbin. I grdno se razočarao. Da li on više slavi, ne znam, ali toga je u srce pogodio. Ne znam kako bi reagovali vi što slave svetoga Dimitrije, jer i on nije. A ovi što slave svetoga Aranđela, ako bi saznali da u pitanju nije čovek, no anđel, jer vidite, treba zaklati, treba obrnuti treba plati, treba isprži, treba odvojiti, ono na kraju nije ni čovjek, no anđeo. Ne? I tako, mnoge druge situacije, vidite, to je jedna jeftina zamka demonska. Ali najgore od svega, najgore od svega je odnos prema Vaskrsitelju, prema Vaskrslome, prema rođenome, braću se, rođenome Bogu. O njemu, mi ništa ne znamo. Evo da pitamo nekoga da sastavi nešto od učenja gospodnje, znate, da ima makar minimalnu predstavu o domostruju spasenja, znate. Evo ako bismo sastavili ovu salu, pritom nismo svi koji smo u ovoj sali tako obučeni, znate, tu ima rupetina, samo tako. Evo, od Boška da krenu. On ovako rekao bi čovjek djeluje sve zna. Znate. I tu ako bi se zavećali tim putem, vrlo brzo bi neđe upali u nekakvu prazninu neznanja. Znate. A ovako rekao bi čovjek asfaltirano, široko, slobodno ga nagara. Međutim, iza neke prve okuke praznina, nema puta, ostalo nedorečeno, tamo neđe nešto svijetli u daljini, ko zna šta svijetli i do tamo se prosto ne može doći. E takva je naša svijest. Tako je naše utemeljenje u istini. Takav je naš odnos, braći i sestre, prema našem spasitelju. Nema ga. A Vaskrs slavimo, Boži slavi preobraženje da slavimo. Kaže, spasov dan. Vjerujte mi, aj sada da ne prečeravamo sa nekim procenama, ali ogromna većina o tom prazniku ništa ne bi znala da nam ispriča. Spasov dan. O duhovima. Ali smo jednog brata, došao je tu iz Kanade, mučenih sa nekim problemima finansijskim, jer mi drugih problema danas i nemamo, mi života izvan novca nemamo. Mi ne znamo ni da nam venama teče krvno, mislimo da nam novac radimo, a da ne govorimo o blagodati na koju možemo da, da radimo i u vremenu i u vječnosti. Tek on je došao ovdje da vidi može li se to nekako riješiti, ima li neka molitva za to. I to je baš došao u periodu praznovanja duhova, znate, čudesnog praznika, koji čoveka e, zaista prenosi iz vremena u vječnost. I slušamo ga, slušamo ga, slušamo ga. Znači, nikakva orientacija. Katastrofa, braći i sestri. Pritom, dobar, vidi se, obdaren, talentovan, požrtvovan, vrijedan, bori se, ali potpuno pogrešna pravila, potpuno pogrešna orijentacija. I kad je on iznio to svoje izlaganje, baš tu na manastirskoj terasi, tražeći rešenje, a ne videći ga, pitali smo ga, brate, obišao on sve naše svetitelje, ko svetoga Vasilija obavezno je bio. Ali vidite, on je o svetom Vasiliju ništa ne zna. Ništa, ništa, ništa. Nije, nije povezan, on je prosto otišao, vratio se ništa prazno. O vjeri svetoga Vasilija, znate, o učenju svetoga Vasilija, o crkvi, o Bogu svetoga Vasilija, znate, o učenju svetoga Vasilija, o izvoru sile svetoga Vasilija, znate, ništa ne znam. Je prosto bio, to mi ovdje na ovim prostorima vrlo često radim, to slijepo kretanje bez efekta. I pitamo ga, brate, znaš li ti koji je danas praznik? A on stade zbunjen, pa reče, ne znam. Ima problem, veliku želju da ga riješi, baš veliku želju. Sav je u tom pravcu, će da riješi, znate. Će da živi. Žedan, gladan. Čovjek, ljudsku prirodu ima, znate. I na pitanje, koji je danas praznik, on odgovara da ne zna. A mi mu malo pomogo smo, duhovi. A on kaže, A, da, duhovi. Pritom, to je slava ovoga grada, braći i sestri. Mi koji živimo u ovom gradu, mi imamo slavu. Naša je slava, naravno, i velika gospojina, uspenije majke Bože, jer ovaj manastir pripada ovom gradu. Naša je slava i prepodobna mati Paraskeva, jer imamo i njen hram. Naša je slava i duhovi, braći i sese, sveta trojica, silazak svetog duha na apostoli. I taj praznik slavimo kao slavu grada. Pazite, slava grada, taj događaj, taj praznik, ta vertikala oko koje svi žitelji ovog grada treba da se okreću, ta kotva za koju treba da se uhvatimo, nebeska kotva, na, koja dopire do zemlje, koja zemlju sa nebesima povezuje. I to pazite, kojom silom? Silom duha svetog, braći i sest. A gdje i kako? Kroz crkvu. Pravoslavna crkva, braći i sestre, nebo vezuje sa zemljom, odnosno zemlju sa nebesima. Pravoslavna crkva duhom svetim čovjeka vezuje za Boga, našu ljudsku prirodu, vezuje sa božanskom prirodom. Ali kako? I kroz koga? Kroz ličnost gospoda Isusa Hrista. I tog dana, na taj praznik, mi obnavljamo i produbljujemo svoj doživljaj, svoju vjeru, svoju nadu i izgrađujemo svoju ljubav prema Svetoj Trojici, koja nam je nebo otvorila, koja nam kroz vrijeme vječnost nudi. Znate. Ovdje na zemlji nebe otvara. Na zemlji nebom nas hrani, braće i sestre. A on, taj naš brat, jedan od mnogih i jedan iz većine, on ne zna. Pa kad rekao smo da su duhovi, on kaže, a da, duhovi. Međutim, na sledeće pitanje. Da li on zna šta mi praznujemo, šta crkva praznuje tog dana? On je ostao bez jedne jedine riječi, projavljujući, otkrivajući ogromno neznanje. Ali pazite, to je takozvano ubitačno neznanje. Ne znati ništa o tako velikom prazniku, jer to su sve praznici, e, naši praznici, braći i sestre. To nije praznik nebesa koja mi ovdje na zemlji, e, koji mi na zemlji treba da praznujemo. Eto, nebo se raduje, pa ajde i mi ćemo. Kao što se radujemo, recimo, novoj godini. Pa to nikakve veze s nama nema, sem što smo bliže smrti i grobu. Nikakve veze. Šta mi imamo sa novom godinom, Koji uporno praznujemo? Šta žene imaju od 8. marta? Ništa. Šta imamo od ovih, od onih praznika? Imamo bukvalno ništa. Nikakvu korist. Samo troškove. A od ovih praznika koji su u suštini naši praznici i kroz koje nam se život daje, pritom vječni život, kroz koje nam Bog darove savršene dariva, mi ništa ne znamo. Takav čovjek, braći i sestre, on ne samo da neće riješiti svoje probleme koje pokušava da riješi ili da prepozna mimo ovog glavnog problema, nego njegov život je katastrofa, tragedija. Zato u tome treba prepoznati zamku. Jer vidite, to neznanje, to je namještano. Mi smo u to neznanje, naravno, svojom voljom, svojom lakomislenošću i velikim demonskim trudom. Pazite, to je, on se samo oko toga trudi. On, kako kažu sveti oci, ili on, kako kaže svetim ocima, on uopšte ne spava, braći i sest. Ti spavaš, a on ne može da spava ne može da spava. Ljudi u kojima je sila demonska, oni ne mogu, nemaju mira. Ovaj bjesomučni, on imao mir, on je uralikao, po čitav dan uraliče, u grobove ulazi. Na, to je opasna zona bila, nema mira. Njegovo kretanje i njegova dejstva, sva, bez izuzetka, usmjerena su na čovjeka i na propast svakog čoveka pojedinačno i čitave zajednice. On bi, braćo i sestre, sa nama uradio isto ono što je sa svinjama, zato ga je gospod i pustio u svinje da nam pokaže šta bi on nama radio. Dopustio je, ne zato da im ispuni volju, ne, ne, ne, nego da bi nas poučio. Evo, gledajte šta radi sa onima u koje uđe. Pogledajte kretanje e, današnje civilizacije. Kretanje svinja, krdo koje juri u oganj, u veliko adsko ognjeno jezero. Pogledajte sve ove ova kretanja, ovu masovnu organizaciju, globalizaciju, nazovite kako god hoćete. To je, braći i sestre, kretanje velikog krda svinja, u koje su ušli legioni demona. Danas oni su napravili kanale, znate, kroz koje se ulivaju svijest jednog naroda. Evo danas u školama imate učbenike u kojima se otvoreno izučava magija. Kao deca uče engleski, ali uče da izgovaraju i magijske formule iz nekog drugog predmeta, recimo seksologije, uče se kako da se otvore, da demon bruda uđe u njih. Danas naša djeca slave dan vještica, braći i sestri, praznik vještica na svetoga Petra Cetinskoga, Mi ovdje u Crnoj gori, a i to je jedna zamka, to se ne otkriva, nema toga, znate, ali, pazite, nema u medijima, ali đavo radi, pazite, ušlo nam je u škole. I naša djeca, naši srednjoškolci, osnovci, čujemo danas u vrtićima, znate, u vrtićima je taj duh prisutan. U vrtićima im prave modne piste. Djevojčice od 7 8 godina vrcka po modnim pistama, znate. Otvorio je kanale i vrlo brzo i masovno ulazio u narod. Kroz vaspitanje, kroz učenje, nažalost, kroz školu, uopšte duh vremena je takav, sav je e, napunjen tim duhom. Pogledajte sad i ove nove procese. Znate, e, ono što je, što je najgore, braći i sese, sad se opet vadi e, sodom isplivava, kako kaže arhimandrit Rafael Karelin, isplivava ispod mrtvoga mora i hoćemo od njega da napravimo prestonicu elite. Elita Ona je u sodomskom raspoloženju. Toga moramo biti svjesni. Jer što prije postanemo svjesni toga, to je zaista jedna potpuno nova slika. Malo ljudi je e, upoznato sa tom pozadinom, nažalost vrlo mali broj ljudi je spreman da se suoči sa tom istinom, kako kaže otac Serafim Rose, govoreći, odnosno proričući e, duhom svetim o događajima koji se evo i odvijaju pred našim očima, da će narodu, ljudima biti teško da sagledaju, znate, sve te procese, da ih umom, da kažem, obuhvate i da zauzmu jedan zdrav, ispovjednički stav, da samo hrabro odvažno nasuprot svih tih legiona i nevidljivih duhova i legiona vidljivih propagatora demonske ideologije. Većina će se uplašiti, većini će se volja slomiti, kičma slomiti demon svojom voljom, jer demonska volja je jaka, braći se, jaka, uporna, ono lomi kičmu. Vidite danas e, preko televizije, preko svih ovih, da kažemo, trovanja, znate, to je jedan vid trovanja, onda kroz učenje, da ne govorimo o narkomaniji, blud, pazite, bludnici, e, bludnik, on je čovjek sa slabom voljom, njegovu volju možeš da slomiš kao šibicu, Bludnik, on je za demona igračkica. Bludnik ne može da, od, da odstoji miselnom, umnom pritisku. Šta sve djavo ne radi od bludnika? Znate. Razvaljuje, znate. Preko raznih sajtova i raznih oblika i danas ove nove projeve, sodomske projeve blude, znate, sve više ljudi, vjerujte, sve više ljudi pod podleže tom pritisku. Ne može da odoli, to je pritisak, to je invazija, braći i sest, to je ofanziva. Mi ne znamo šta nosimo u sebi. Mi ne znamo kakve, kakve sposobnosti, govorimo o paloj ljudskoj prirodi, mi nosimo. Znate. Čovjek danas u sebi ništa ne zna. Sem ono lažno čemu ga svijet uči A ta laž, ona potiče od oca laži. I on te gura, forsira, gradi u tebi pogrešno mišljenje, plitko, plitko, plitko, izvodite na tanak led i lako te grabi. Kad, kad krene o, onaj talog, ona energija pale prirode, grehovna energija da kulja, nema više, to ne može se kontrolišati. To nosi, to, to razara To, to su zemljotresi, braći i sest, to su erupcije. Pritom, prizivano sa strane, čovjek gleda televiziju, Oni ne zna da gledajući televiziju sa savremenom ponudom, da on zapravo priziva e, demone iz sebe. Gledamo televiziju, a duh tih programa ili duh vremena on priziva kao jedno da kažemo, moderno vještičarenje. On priziva duhove iz tebe. On zna da ti to nosiš u sebi. Zna on to, braći i sestri. I on forsira palu prirodu, znate, animira je, znate, trlja, trlja, trlja tu, tu lampu, znate, trlja dušu i ona počinje da ispušta te duhove. Pogledajte danas. Koliko duhova smo i sami ispuštili sebe živeći u duhu ovoga svijeta. A ovo danas što imamo, to su oni najgori duhovi, znate, ono dno ljudske prirode. Istina nije još dno, dno će se tek projaviti, ali sad se već nazire da smo duboko, duboko zašli. Zato je vrlo važno da postanemo svjesni gdje se nalazimo, u kakvom vremenu živimo, da postanemo svjesni da smo opkoljeni, braći i sestre, legionima. To su legioni. <clears throat> Arhimandrit Rafael Karelin u jednoj njegove besedi o, o savremenim projavama demonizma, projave demonizma u naše vrijeme, govori da je čovečanstvo toliko blizu prišlo, znate, tom svijetu tame, da stoji kao licem, znate, uz ogromnu planinu, znate, koju zbog te blizine i njene veličine uopšte ne može da registruje. I ne samo što ne može da registruje, nego, kako govore sveti apostoli, đavo je danas napravio takvu situaciju da mi više uopšte ne vjerujemo u njega. Evo pogledajte, koga danas uzima za ozbiljno? Koga danas smatra za svog neprijatelja? Znate? Vrlo često i mi, nažalost, uspavani u crkvi, pa kad se povede priča o tome, mislimo da je to nešto što treba preskočiti, ili nekoga ko se tom temom malo zbiljnije bavi, smatramo nekim ko je za stranju i ko se to pored svih tih ponuda, lijepog, laganog, komfornog života, pored toliko divnih angela, pored toliko divnih tema, pored toliko rajskih rasvjetanih polja, poljana i rijeka i rajskih vrtova, sad zaglavio tu i pričao o nekakvim demonima. Sve su to atmosfere koje su projektovane, koje su nam nametnute, braći i sestri. A naša crkva sveta, naš sveti i presveti gospod, došao je i nije to sakrio od nas. Današnjom evanđelskom pričom, on, pazite, ne čovek, nego Bogo čovek, otkriva nam tu drugu mračnu stranu, otkriva nam postojanje demona. Pa u naše ime, i radi nas pita ga, kako ti je ime? Kad je došao, pao, kleknuo pred njim, moleći ga da ga ne izgoni. Pazite, to su, to su riječi demona, braći se, to, to, to demon govori. Evo samo da vas podsjetim. A kad on, gospod naš, iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni. Pazite kako je evanđelje precizno, kako duh sveti direktno gađe. Znate, nema izvan evanđelja rasuđivanja. Kako ti možeš da skrivaš, a duh sveti otkriva? Kako ti možda ne pričaš, a gospod priča? Kako ti možda sakrivaš, a gospod otkriva? Da nisi izdao, da nisi saveznik postao, jer ko skriva, braći i sese, on jatak demonima postaje, skrivaš ih, čutiš, a tim čutanjem i progonitelja demona skrivaš. Ne govoreći o demonima, šta možemo da pričamo gospodu Isusu Hristu? On je došao da razori djela džavolja. On je došao da nas spase od, od satana. A mi prećutkujući taj problem i one koji problemi izazivaju u krajnjem onoga ko nas je gurnuo u problem. Jer naša crkva otkriva da nas je on gurnuo u problem. On ga je napravio na, prvo ga je sebi napravio, pa ga je napravio angelima, drugim angelima, pa ga je napravio čoveku u ubodom naših praroditelja preko pramajke pa i pravaca uvuče. On, braćo i sestre, imaš neki problem, on ti ga je napravio. Tačno je, nismo ga naslijedili, ali on ga je napravio. I mi hoćemo da rešavamo naše probleme ne znajući ni otkud problem potiče, ni ko može da ga riješi. Istina, ako ne znamo otkud problem dolazi, nećeš ni tražiti rešenje na pravo mjesto. Evo pogledajte danas, A ko zna od, otkuda problem? Nama govore problem je zbog ovoga, problem je zbog onoga i mi ćemo to rišiti na ovaj onaj način. Da. To je, braćo i sese, gubljenje vremena. Da. To je priča za, za debilu. Da. To je, to, je, to je jeftina laž. Crkva otkriva gdje je problem nastao. Prorok Isaije govori Pazite, govori nam koja je miso izazvala problem. Govori nam onom pucnju, znate, samoubice. Kako je ispalio sebi taj hitac? Svojom rukom, svojom voljom. Slobodnom voljom, jer džavo je samoga sebe ubio. Znate, opalio je prvi gordi hitac i počeo je da se raspada i u tom raspadanju zahvatio je trećinu nebeskih angela. Pa onda silno kao munju ustremivši se i zavisti na pravca i pramajku i njih je, braće i sestre, ubio. Tu je problem. On je izazvao tu eksploziju, tu katastrofu, metafizičku katastrofu. Ali vidite, Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, jedan od trojice, On je naš spasitelj. On nas od njega spasava, On nas spasava i od posledica njegove rabote. Koje su to posledice, Zoran? Si zaspao? Si puštio brke i spavaš, da krčeš. Tako? Posledice djelovanja djevolja. Ajde, spavaj. Zoran, ajde ti, kaži, koje su posledice? Ajde. Boško, spremi se, pošto Zoran ne zna. Ajde, čujem. Posljedice razdaranja... Ovaj... Posljedice djelovanja djevoljaka. Pa, Ko kaže? Grijeh, tako je, i smrt, bolest. To su posljedice. Evo pogledajte, što radimo? Ima, kaže, ima tu bo bolesnik, je tako? Ima bolesnik, ima ozbiljno bolesnik. A ako nema, bit će. Biće bolesti, ne, ne brinite. Znate, danas nisi, ali projavi, ili možda jesi, ali se još nije projavilo. Nisi radio odavno analize, nisi kontrolisao krv, Nisi bio na skeneru, na magnetnom. Griv, ima griv, je tako? Dobro, da možda Zoran nema taj problem, ali ovi drugi imaju problem sa grihom. To je, braći i sese, problem koji oni izazvaju. Smrt! Mali ođe ko da neće umrijeti. U problemu smo, braći i sese. Problem. On ga je izazvao. A ko ga rešava? Pazite kako se ponašamo. Nenormalno. Imamo takav problem. Problem smrti. Nikoga ne rešava. Gledamo kvizove, znate. Gledamo nove zvezdice, gledamo serije, znate. Idemo na ljetovanje, na zimovanje, na planiramo, zarađujemo, zidamo, bogatimo se, gojimo se. Kao svinje. Zaboravljamo da ćemo umrijeti. Zaboravljamo da je nož spremljen za nas. Grijeh. Mi smo sad napravili takvu varijantu. Pazite šta nas je sve naučio. Da grijeh ne nazovemo više grijehom. Pazite. Da grijeh ne nazivamo grijehom. Sodomski grijeh, ovo što sad imamo, ovo što se nudi kao, kao nova mogućnost, kao novo pravo, kao potreba prirode. To je, braćo i sestre, to crkva naziva sodomijom. Pazite, samo jedno, sodomija. Pazite. Totalno izopačenje, znate. To je krv uzavrela zlom. Pritom, to nije zadnje, znate. Ne, ne, ne, nije to zadnje. Ovo muško, muško, žensko, žensko. Ne, to nije zadnje. To je razvojna faza. Sledeća je životinje. Kućni ljubimac više neće biti ljubimac, nego partner. Smijeli se, ne smijeli, to je tako, braći se, sodomija. Pala priroda, znate, to je, vidite, ne dao Bog da istražujemo te dubine. Na što je sve spremno? Pala priroda. I neće se na tome zaustaviti. Dopustit će gospod. Ko čini zlo, nek ga čini do kraja. Znate. Če da šetate, ajte šetajte. Če paradirate, ajte paradirajte. I uzduž, i poprijeko. Taj ste put izabrali, njime ćete do kraja. A kraj je, braćo i sestre, oganj vječni. Ako prepoznamo koji je problem napravio, posledice problema, mi neminovno, ali pazite, neminovno, ako dobro počnemo, ako dobru dijagnozu uspostavimo, Mi dolazimo i do lijeka. Mi dolazimo do iscelitelja, braće i sestre. Mi dolazimo do spasitelja. Nadjednut ćeš mu ime Isus. Jer će on spasiti narod od grehova njihovih. Od bolesti, od smrti, od satana. Pogledajte, dolazi Kaže, a kad on, pazite, već došao, postao čovjek, vidite, uhvatio našu ljudsku prirodu i sjedinio je. Znate. Sjedinio je sa svojom božanskom prirodom, obuhvatio je svojom ličnošću. Znate. Njegova ličnost je uravnotežila odnos između priroda. I Bog je, i čovjek je. Čovjek je i Bog je. Kad govori, govori kao Bogo čovek, kao ličnost. Kad izlazi iz barke na zemlju Gadarinsku, izlazi Bog, pazite, iz barke izlazi Bog, staje na zemlju, izlazi čovek. I pogledajte šta imamo. Nemojte samo Vaskrs, nemojte samo Božić i ništa više. Ne može tako. Onaj koji je Vaskrsao prije nego što će da postrada, evo ga, kako radi, kako dela, kako silu projavlja. Radi koga? Radi meni i tebe. I ovo što kaže, iza, izađe na zemlju, izađe ovdje, na bud, u budu. Izašao je, pristao je, braćo i sest. A kad je on pristao ovdje, na ove naše obale? Znate kada? Hristo još za vrijeme svetih apostola, nogama svetog apostola Tita i vrlo vjerovatno svetoga Pavla pristajao na ovu zemlju. Odavno, on je ovdje prije nas, braći i sest, on se ovdje odavno zacario. Davno izašao, kad je prva barka, kad je prvi bod, brod pristao i kad je izašao prvi blagovjesnik, prvi poslanik, prvi apostol, tada je i on izašao idite i propovijedajte. Koji vas prime, mene će primiti. Koji se vas odriču, mene se odriču. Davno su sveti apostoli došli na ove zemlje, braći i sest. I gospod ovdje, u ovom gradu, vjekovima živi. A mi, mi to ne znamo, mi njega ne prepoznajemo. Mi njega, braći i sestre, ne doživljavamo kao sažitelja. Mi ne znamo da on živi sa nama. Mi se ogledamo u nekom ogledalu, tu našu pobožnost, znate, u kakve su to, to su, to su scene strave i užasa. Ogledamo se i gledamo našu pobožnost. Njega ne vidimo, vidimo našu pobožnost. To je to demonsko ogledalo, znate, takozvano mnjenje ili demonsko ogledalo Gledaš, misliš da vjeruješ, misliš da vidiš, a zapravo se naslađuješ sobom, svojom gordošću u demonskoj svjetlosti, pod demonskim reflektorom. U suštini, on tebe ne interesuje. To je mrtva vjera. A kad on iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena. I u haljine ne obraćaše se, nego po plažama, znate. Go hodaše po gradu. To vam je, braćo i sese, jedno od obilježja demonskog duha, gogotinje. Obratite pažnju na to, braćo i sestre, hrišćani. Gogotinja je djelovanje demonskog duha. Tamo gdje demon djeluje, tamo se tijelo obnažuje. Ovo što imamo danas posijano po obavama, ove jezive scene, dojuče smo i sami bili tamo, znate, to je nametnuto. Ima nekih utopljenika koji ne, ne mogu od, od potapanja ni da prozbore da je to to, da nazovu to svojim imenom, nego opravdavaju. Ne može to da se opravda. Protiv toga možda se izboriš, iz te vatre možda iskočiš, opaljen, ali da preživiš. A miriti se sa tim ili drugi ubjeđivati da je to blagosloveno, to nije istina, braći i sestri. To je tvoj blagoslov. A ko si ti? To je sve nametnuto. I to nametnuto od juče preključe. To nije moglo da se nametne onoj babi iz Kotorskog mua, koja je vidjela jednu obnaženu, pa je krenula za njom sa štapom, znate. Sa štapom, zašto? Zato što je to za nju bila sablazan. To su bili vjesnici apokalipse, mi danas imamo u ovakvim projavama. Pogotovo u ovom našem dijelu i u našem gradu, to je strahovit pritisak. I tu zaista treba biti ispovjednik pa se održati. Jak sistematski pritisak. Golotinja. Nije bez razloga ovdje rečeno da je hodio go, pun demona i go. Na freskama gdje se demoni prikazuju obavezno goli, braći i sestri. Obavezno goli. Crni i goli. Novojavljeni svetitelj Svete Gruzije, Gavrilo, progonitelj demona. Rekao je na jednom mjestu, ostalo je zapisano, da će se ljudi koji su podlegli duhu ovoga svijeta, a duh ovoga svijeta u zlu leži, u zlu se sunča, u zlu se prevrće sa boka na bok, to je duh svijeta. Duh svijeta kad uđe u čoveka, on se, braći i sest, on se sunča. To je mundizam, pazite. Kaže da će se ljudi kojima je ovladao duh ovoga svijeta, dakle duh neprijatelja Božjeg, prepoznavati po golotinima. Sveti starac Gavrilo Golozijski. Po tome će se prepoznavati. To što će one, oni sebe nazivati hrišćanima, znate, to mogu da pričaju sebi i sebi sličnima, ali haljine im govore. A vidi, tu ni haljina nema. Vladika Nikola je govorio o haljinama koje govore da se Bogu ne mole. A tu haljina nema. Tu nema ničega. Tu je golotinje. To ne da govori da se Bogu ne moli, nego tu nema nikakvog Boga. Tu nema nikakve vjere, braće Isus. Nikakve. Ne mora da je bude. moraš ti na silu vjerovati. Ali živeći duhom ovoga svijeta, a sebe ističujući za onoga ko vjeruje, to ne može. I evanđelje ti neće dati pravo, daće ti mogućnost da se pokaješ, da se pokriješ, zabradiš, da klekneš, oproštaj, da tražiš, da se ispovijediš. To da, ali u tome da te podrži ili to da blagoslovi, to zaboravi. Sama pomisao na tako nešto predstavlja drskost i ne živeše u kući, nego u grobovima. Možemo to, braćo i sese, da istumačimo, ne živimo u crkvi, jer crkva, ona je naš dom, crkva je naša majka, crkva je naš prirodni ambijent. Ako si kršten, tebi je crkva dom, a mi danas ne živimo u domu, nego u grobovima, u sportskim kladionicama, grob. Noćnim klubovima, grob. Pozorištima, grobovi. Sportskim salama, grobovi. Pazite, ne govorimo o povremenim posjetama ili o nekim razvojnim fazama, pa gdje sve čovjek ne zabada glavu, pa preživi, dođe kući, pa u kući živi. Nego govori se onima koji žive, koji, koji dišu tim duhom, znate koji žive u pravom smislu te žive, to su grobovi, ne žive, nego su mrtvi, živi, a mrtvi. Šta imaju uvijek? A kad vidje Isusa uzviknuši, pade pred njim i svega glasa reče. Ko, braćo i sestri? Demon. Legion. Pazite, šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga višnjega? Molim te, ne muči me. Glas demona. Ne prosto tamo neko postojanje, ima ga, nema ga, nego glas, braće i sestre, njegov. Direktno obraćanje. Kome? Znate kome će ovako da se obrati? Dovedite sve moćnike ovoga svijeta. Sve, sve, sve, sve, sve. Dignite iz grobova sve koji su bili moćni juče, preključe, prije 100, 200, 300 godina. Sve i poređajte. Da vidimo Da li će ovako pred njima da klekne? Ne legion, nego da li će jedan, onaj najmanji demončić, da li će da klekne? Pred carevima, moćnicima, vojskovođama, mudracima, da ne kažem ovima koji danas mudruju i danas vojuju i upravljaju, nego i svih vremena, ni jedan braći i sestre. A pred ovim i u ovom regionu svi su klekli. I pazite, molim te, ne muči me. Mnogo je važno, braći i sese, da se ozrcavamo, pazite, čoveka, pazite, ljudska priroda, naša priroda, ali ne odvojeno od njega, nego samo u njemu i samo kroz njega ima takvu silu, takvu vlast da zapovijeda duhovima. Pogledajte kako duhovi kleče, kako, kako cvile, kako mole. A Isus ga zapita govoreći, kako ti je ime? Ne zato što ga ne zna, zna, braći i sve, nego da bismo mi čuli. Ovo se sve dešava radi nas. Obratite pažnju, to smo na početku rekli. Nismo mi ovo igrom slučaja ugrabili, pa imamo snimak, pa eto, ponekad slušamo i preslušavamo. Ne, braći i Ovo je danas Vaseljenska pravoslavna crkva čula Ovo evanđelje danas pročitamo u svim hramovima. U svim. Nismo mi slučajno odabrali ovaj odlomak pa ga podijelili sa i čitali. Ne. To je volja Božija da djeca crkve ponovo čuju. Ne samo da pročitamo, nego dobro ovo da čujemo, dobro ovo da zapamtimo. Ovaj kleči, zapamti to, kleči. Ovaj što govori, to nije čovek, to demon govori iz čoveka. Dakle, u čoveka može da uđe i iz čoveka može da izađe samo voljom i zapovješću ovoga koji pred njim stoji. A ko je on? Sto ti? Je to neko od tvojih prijatelja, poznanika? Ne. To je jedinorodni sin, tvoj spasitelj. Onda pita ga, pred tobom ga pita, radi tebe ga pita, kako ti je ime, da ti čuješ. A on reče, legion. A čujemo, braći i sestre, i da se uplašimo. Legion. Mnoštvo demona. Čemu se mi oduševljamo, čemu se mi radujemo, čime se oduševljavamo? Kad naši povedu, kad naši daju gol, kad naši izjednače, je tako? Kad naši dobiju na ovom, na onom, na prvenstvu, ovako, onako, če, čemu se mi radujemo, braći i sestri? A pogledajte ovo, Koliko je ovo iznad svakog finala, koliko je ovo iznad svake pobjede, koliko je ovo iznad svakog trofeja, braće i sestre. Mog, tvog i trofeja svih nas, svih naših otaca, svih naših džedova i prađedova, cijelog našeg naroda, cijelokupne naše istorije, cijelokupne istorije ljudskog roda, koja u suštini predstavlja samo poraz za porazom. Pogledajte pobjedu, pritom našu pobjedu, jer ovo gospod, braći i sestre, radi u naše ime. On ovo radi našom ljudskom prirodom. Ovo on radi kao čovjek. Da te ohrabri, da te podstakne, da te digne, da ti pokaže šta možeš, ali ne sam, ne bez njega, ne bez crkve, ne izvan crkve, nego u njemu i u crkvi njegovoj. Vidite, braći i sredi, ko pokuša demonu da se unese u lice izvan pravoslavne crkve, sve će mu zube satjerati u utrobu. Nijedan ispasti neće. Ma sve da mu polomi i sve će da pojede izvan crkve. Ko će se boriti s demonima? Međutim, i izvan crkve, niko ne smije ime da im kaže, niko. Strogo zabranjeno. A u crkvi, da u Kijevo-Pečarskoj lavri, u Pskovo-Pečarskoj lavri, na Svetoj gori, i tamo gdje se čitaju jake molitve, pogledajte kod našeg svetog Vasilija Stroškog, kako laju, kevću ko psi, u Pskovo-Pečarskoj lavri kad smo ušli, to samo vrište, braćo i se, S kraja na kraj, samo vriska, cika, kuknjava. Bio je s nama jedan mladić, vršnjak ove mlade nove generacije, znate. Pa onako, naviknut na koncerte, na dešavanje, misli, ajde, tata i njegovi prijatelji kaluđeri da ih ispoštujem, Misleći da je to prevaziđeno, ali ajde, treba poštovati roditelje. Pa kad smo ušli u veliki saborni hram Skolo-Pečarske obitelji, pa kad je čuo zavijanje, onaj metalni, heavy metal, kad je počelo da odzvanja po, po hramu, kad je žena počnu da urliču muški glasovi, a iz muškaraca ženski, koprcanja, padanja, znate, onda se privio, ne u statu, nego u sveštenika. Znate. Intuicijom uplašio se, nikad to nije čuo. Nikad. Tu se vidi vlast, koju je Gospod dao crkvi. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i škorpione i na svu silu vražju i ništa vam neće nauditi. Današnji praznik Svetog Georgija. Sveti Đorđe, braći i sest, gdje je ikona? Evo, evo, pogledajte kako je moćna. Sjedi I pogledajte kako ga je zgazio. Se obije noge, jednom zavrat, jednom rep pritisnuo. je satan. Znate, pritisnuo i sjedio onako. Zacario se nad njim. Kako? Pa dao mu gospod glas. A on za gospoda dao krv i sjedi. I dan danas, gdje se prizove Sveti Đorđe kako valja i kako treba, brzo pomaže, pobjedonosec. Nema demona, braći i sestre, koji može da mu stane na put. I njemu i svim našim svetiteljima. To je vlast koju samo crkva ima. Izvan crkve imamo mogućnosti da napredujemo u ovom i onom pravcu. Ali, da demone izgonimo, da vlast na duhovima imamo, nema niko. Zato iskoristimo ovaj dan i ovu svjetlost današnjeg evanđelja, koja nam jasno, braći i sestre, kao duhovno sunce, otkriva lice koje zrači, lice koje svijetli, lice, naše lice, ljudsko lice Boga, kroz koje isijava svjetlost božanstva, koju demoni prepoznaše, pred kojom se pokloniše, i od koje, braćo i sestre, i danas strepe. Naše je da se tom licu vratimo, vraćajući se crkvi, da se sa tom svjetlošću sjedinimo kroz dveri pokajanja, ušavši u prostor svjetlosti, to je prostor liturgije, kroz ispovijest, kroz poslušnost da se oslobodimo od tamne gordosti i da se sa Božim blagoslovom pričestimo, da primimo svjetlost u sebe. I onda Gospod, kao što je došao na onu zemlju, u zemlju Gadarinsku, ulazi na naše obale, ulazi u naše biće, ukorači, braći i kao car I svi naši demoni, ko zna koliko ih ima u nama, znate. Svi, pa neka bude i, i deset legiona, znate. Svi će se pokoriti, osjetiši da on ulazi, da dolazi kroz sve to pričešće, ulazi, znate. I otići će tamo gdje im on bude zapovidio, a ne ti. I često pravimo grešku, pa uđem u te naše duhovne podvige. Sad ću ja da sredim, sad ću ja da se oslobodim, sad ću ja njemu da objasnim, sad ću ja njega da išćeram, sad ću ja da batalim cigarete, sad ću da prestanem da pušim, da pijem, da se drogiram, da bludničim, da ovo da Ništa od toga, braći, sam ne može ništa. A njega prizovi, njemu se pokloni, prizovi ga kao Boga, vjeruj njega kao Boga čoveka, nađi ga, u crkvi i izvan nje, nemoj da ga tražiš. Njega nema izvan crkve. U smislu da možda mu pristupiš. Primi ga, pričesi se njime. I on će, kao vladika, njima zapovjediti gdje će ko da ide. Ili, ako im i dalje bude zapovjedio da budu sa tobom i u tebi, ostavit ti volju da možeš da ih nosiš, da ih trpiš, Kako divno kaže starac Emilijan, Petrit, Kaže, blagodari gospodu na svemu. I kad su demoni u tebi, i kad on zapovjeda da ipak budu u tebi radi tvoga spasenja, ti kaži u redu. Imamo krevet, ima dovoljno mjesta za obojicu. Lezimo zajedno, samo okreni se jer ne mogu da izdržim tvoj smrad. Ležim u istoj postelji, ali okreni se jer smrdiš. Pritom, vjerujemo, braći se, da je On sa nama u postelji radi našeg spasenja. Vjerujemo i blagodarni smo, jer je vladika blagoslovio da bude sa nama u postelji još neko vrijeme, jer nam je potreban da nas smiri, Potreban je kao žalac u tijelu, da se ne bismo pogordili zbog mnoštva otkrovenja. Znate vi što je nama sve otkriveno? Kakve tajne, kakve istine. Nije to lako nositi, braći i sestri. Mi smo kroz učenje crkve udostojeni velikih otkrovenja. Ovo što nauka otkriva, vadi iz zemlje, skida sa nebesa, povezuje, razvezuje. To je sve, braći i sestre, što kaže Sveti Vasilije Veliki, to je pjesak, znate, to je igra sa pjeskom. Znate. Možemo tog pjeska nešto da iskoristimo, istine, vjere i otkrovenja malo da uramimo, znate. Ali mi imamo nešto mnogo kvalitetnije. Mi imamo otkrovenje. Ovo ljudi iskopavaju, nalaze, traže, a nama Bog otkriva. otkriva nam sebe kao istinu, kao put, kao život. Zato, braći i sestre, poslušajmo ovoga demona, poslušajmo ovaj legion. I oni nam govore, i, sti, i vjetar ti govori, i voda ti govori, i zvijezde ti govori, i sunce ti govori, i zemlja, i angeli, i Gavrilu, i Mihajlu, Govore mudraci, govoriti majka Božija, presveta Bogorodica, govoriti svi sveti apostoli, govoriti ti ovaj džavoimani koji je iscijeljen. I on ti govori, on je ostao da propovijeda, evo ga i do dana današnjeg u budvi zove, govori, ukazuje na njega, ali mi ovdje i ne znamo da on postoji. On je ostao da svjedoči. Evanđelje nam govori, Sveti Sava nam govori, Sveti Đorđe nam govori. Sveti Joannikije veliki, koga sutra slavimo. Svi svetitelji nam govore da je On onaj koji će doći, koji je došao, koji je tu sa nam, Naš spasitelj. Jedini naš spasitelj koji u crkvi prisutan i koji kroz crkvu djeluje, isceljuje i demone izgoni, naše bolesti liječi, smrt satire, život sobom darivajući nam. Zato priđimo, poklonimo se caru našem Bogu. Priđite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Priđite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem. Amin Bože, daj. Nemoj, ispašćeš glup, Zuki. Hoćeš. Tako, bučići su ti vidi sasvim dovoljno. Jeli mi djeluješ duhovno, nemoj ništa da pričaš. Neko će te ozbiljno shvatiti. Ovako ćeš nešto da lupiš i znaš, samo će očima da prevrnu iza tebe i, i gubiš poen ajde, bračići obećavaju, daju nadu. Ajde čovječ, brke malo, znaš ti si predstavnik Cetinja. Dobro, braći i sestre, braštajte, pomenite. Dostojno je sjakovo istinu, nažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našego, časnješuju herubim i slavnješuju, bespravnjenija serafim, bez iskenija Boga svoladošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaju. crkvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.